خب، بسم الله الرحمن الرحیم رسیده بودیم به دلالت الفاظ برمانی قواعد سری قواعدی در این رابطه آورده ابتدا القاعده الاولى قاعده اول قاعده اول طرق دلالت النص على الحكم الشرعي روش های دلالت نص روش های دلالت نص بر حکم شرعی این دلالت میشه به یک گونه نیست قسم الحنفیه طرق دلالت لفظ على المعنى الى اربعة انواع تقسیم کردن حنفیه طریق یا طریقه های طریقه های دلالت لفظ بر معنا را به چهار نوع خب؟ دلالت لفظ بر معنا یا بر چهار نوع است خودش میگه اون چار نوع چه هستن هی عبارتند از عبارت النص یک عبارت النص و اشارت النص اشاره نص و دلالت النص دلالت نص و اقتضاء النص یا اقتضاء خب نس خب نص خودش الان میگه منظور از نس چی هست اینی که دیگه قبلا در اذهان مبارک حتما هست والمراد نس منظور از نس هو اللفظ الذي يفهم منه المعنى منظور از نس لفظی است که فهمیده میشه از آن معنا معنا از اون لفظ فهمیده میشه بهش میگن نص بهش میگن چی؟ نص قرآن و حدیث دیگه قرآن و لفظی که معنا از اون فهمیده میشه بهش میگن نص به اعتبار هذه الدلالتی، اربعه انواع لفظ به اعتبار این دلالت چار نه است لفظی که دال هست با عبارت دال هست با اشارت دال دال یعنی دلالت کننده دال هست با دلالت و دال هست به اقتضا یعنی با یکی از این چهار روش دلالت بر معنا بکنه چه با عبارتش به ما چیزی گفت چه با اشارهش به ما چیزی گفت چه با دلالت چه با اقتضا واجب است که بر اون مفهوم چه شود عمل شود حالا هر یکی از این عبارت و اشارت و دلالت و اقتضا رو توضیح میده یعنی چی ابتدا میاد میگه عبارت النص شاید این یکی از سختترین درس هایی باشه که تا اینجای کار خوندیم منظور اصلاح نه که یاد گرفته نمیشه ولی باید دقت کرد عبارت الناس ابتدا میاد عبارت الناس رو میگه عبارت نس عبارت نس نس همون لفظی بود که معنا ازش برمیخواست دیگه همون عبارتش حالا بریم جلوتر که میفهماند عبارت النس هی دلالت الكلام علال معنی المقصود منه میگه عبارت نص دلالت, کردن کلام بر معنایی که اون معنا مقصود هست از اون عبارت از اون نص عبارت نص که دلالت کلام علی المعنى المقصود منه دلالت کلام بر همون معنایی که اون معنا مقصود هست دلالت کلام بر معنایی که اون معنا چی بوده است مقصود بوده است اصلا نس اومده است به خاطر یک مقصدی یه چیزی رو بیان بکنه و اینجا کلام دلالت بر همون هدف میکنه بر همون چی میکنه به این میگن عبارت نص حالا با امثله واضح میشه ای یعنی المعنى المتبادر فهمه من یعنی معنایی که فهمش به ذهن تبادر میکنه فورا میاد به چی؟ به ذهن ای معنا المتبادر فهمه من معنایی که فهمش زود میاد به ذهن سواء کان مقصودا اصالتا ام تبعا حالا برابر است که اون معنا اصالتا مقصود بوده باشد یعنی به خاطر همون معنا این عبارت این نص اومده باشد ام تبعا یا نه نص به خاطر چیزی دیگه اومده ولی این حکم هم در عبارتش هست در عبارتش وجود داره پس برابر است که اون معنا اصالتا مقصود بوده باشد معنی اصالتا چطور میشه طبعاش فهمیده که دنباله چیز میاد اصالتا اینه مثلا با مثال واضح میشه و احل الله البیع و حرم الربا خب این آیه رو در اصل الله متعال برای چی نازل کرده ببین این آیه به ما دو چیز میگه اگر ما اصل نریم به اون اسباب نزول چیزای دیگه نگردیم این آیه ما رو یکی میگه حلال گردانیده است الله متعال معامله را و حرام گردانیده است ربا را و شما از این عبارت این معنی رو میفهمید که معامله حلال است و ربا حرام ولی این یک معنای طبعی هست چرا؟ چون اگر ما بریم بگردیم آیات دیگر میگن که جاهلیت میگفتند مردم جاهلیت میگفتند که ربا مثل معامله هست این آیه نازل شد که این جدایی رو برای اینا بیان بکنه که اصل مثل هم نیستند مثل هم بلکه خدا اینو حلال گردانده و اونو پس معنای اصالتنش مقصود اصالت از این نس جدایی بین ربا و معامله هست ولی مقصد معنای تبعیش حلال بودن به و حرام بودن ربا هست پس الان بیاید برگردید سواء اونکان مقصودا اصالتا ام تبعا برابر است که آن معنا اصالتا مقصود باشد یا تبعا فكل نص من نصوص الشريعة او القانون له معنا تدل عليه عباراته هر نصی از نصوص شرعی یا نصوص قانونی فرقی نمیکنه موقع قانون عربی به اون زبان نوشته مثلا اساسنامه هر کشوری میگه هر نصی از نصوص شرعی یا نصوص قانونی معنایی دارد که عبارات اون دلالت بر اون میکنه که عباراتش دلالت بر اون معنا میکنند و هذا المعنى اما مقصود من, من الكلام ذاته و اون معنا یا مقصود بوده است از کلام ذات اون معنا مقصود بوده است از کلام یا از وهذا المعنى إما مقصود من الكلام ذاته وأن معنى يا مقصود بوده الذات كلام وهو المعنى المقصود إصالة وما موغيك مجم أن اون مقصود باشد إصالة معنى شو هست كي أن اون كلام ذاتش براء اون معنى أمده براء اون معنى أمده وإما مقصود غير أصلي او تبعی یا اون معنا مقصود بوده است ولی اصالتا نه بلکه تبعی بوده است بلکه چی بوده است در تبعشون معنا وجود داره و یسمى المعنا التبعی نامیده میشه معنای تبعی ويتبين الفرق بين المقصود من السياق اصالتا والمقصود منه تبعا بالامثله التاليه میگه مشخص میشه فرق بین مقصود اصالتا و مقصود از آن تبعا با امثله زیر با این امثله میگه اون اصالتا و تبعنش واضح میگردد قوله تعالی و احل الله البيع و حرم الربا حلال گردانیده است الله بیع را و حرام گردانیده است ربا را له معنى مقصود اصالتا این نص یک معنای مقصودی اصالتا داره و هو اون معنای مقصود بوده است در قصد بوده است اصالتا اون معنا چی بوده است هو التفرقه بین البيع و الربا فرق انداختن بین بیع و بین ربا چرا لأن چرا این معنا مقصود بوده است لأن الآية نزلت للرد على أهل الجاهلية اليهود القائلين فيما حكاه الله حكاه القرآن زیرا آیه نازل شده است برای رد بر اهل جاهلیت یهودی که میگفتند طبق آنچه که قرآن از اونها حکایت میکند انما الماء انما البيع مثل الربا میگفتن بیع خرید و فروش مانند چه هست مانند رباست خب این معنای مقصود اصالتا هست موقعی که این سخن رو میگفتن آیه هم نازل شد و احل الله البیع و حرم الربا این مقصود اصالتا هست این مقصود چه هست ولی این معنای دیگه هم داره وله ایضا معنا اخرى اخر وله ایضا معنا آخر اخر دیگه فرق میکنه با آخر و معنای دیگه هم دارد معنای دیگه هم دارد مقصود تبعا که در قصد بوده است تبعا یعنی در تبع اون اصالت يراد به إفادة المعنى المقصود أصالة منظور از اون معنای دیگر رساندن معنایی هست که اصالتا مقصود بوده است یعنی این معنا هم رو میرسوند و هو اباحة البيع و حرمت الربا و اون معنای تبعی چه هست مباح بودن بيع وحرام بودن ربا وكل من هذين المعنيين مقصود من سياق الآية الكريمة هر هر هر یکی از این دو معنا مقصود بوده است از سیاق آیه کریمه لكن المعنى الاول هو المقصود الاصلي اما معنای اولی یعنی تفرقه بین بي والربا مقصود أصلي بوداس والثاني هو المقصود التبعي ودومهم المقصود تبعي بوداست إن يك مثال وقوله عز وجل وقول الله المتعال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع نكاح كنيد أنشراك طبعتان میکشد از زنان دو تا سه تا و چهار تا این معنا هم این آیه هم لهو بله معنیانی مقصودانی این هم دو تا معنا داره که هر دو معنی مقصود بودند احدهما اصلی یکی از اون دو معانی مقصود اصلی بوده الاخر تبعی و دیگری تبعی بوده اما المقصود الاصلی اما مقصد اصلی چی بوده است فهو قصر عدد الزوجات المباحات على اربع اون مقصود اصلی و معنایی که در قصد اصلی بوده است اکتفا کردن یا کوتاه کردن کوتاه آمدن تعداد همسران تعداد مباه همسران بر تا. که آقا تعداد همسران باید بیشتر از تا نباشه این معنای اصلی بوده است چرا؟ چون اهل جاهلیت بیش از هر چقدر دلشون میکشی زن میگرفت هر چقدر دلشون میکشید زنجم میکرده میگه لأن الآیت نزلت في شأن الأوصياء الذين يتحرجون من الوصاية على اليتامى این آیه نازل شد در رابطه با اوصیا جمع وسیع هست در رابطه با اوسیا یعنی وصیت شده آنانی که به تنگی می افتادند در تحرج می افتادند در گناه می افتادند از وصیتی که بر یتیمان شده بود برشون وسی اون کسی رو میگند که در رابطه با یتیمان به اون وصیت شده است در این رابطه احساس گناه میکردند در این رابطه احساس چی ولی از سمت دیگر هزاران زن هم جمع میکردن بدون که بین اونا چکار بکنند ادالتی داشته باشند خوفا من ظلمهم و اکل اموالهم از ترس ظلم بر آنان و خوردن اموالشان در حرج میافتادند ولا يتحرجون من ترک العدل بین الزوجات اما از ترک کردن ادالت بین همسران هیچ فروایی نداشتن حيث كان الواحد يجمع في عصمته ما شاء منهن من غير حصر ولا يعدل بينهن بقوليك ای هر از آنان زن رو تحت سرپرستیش قرار میداد بدون بدون حساب و عدالت هم بینشان برقرار نمی خب لذا این آیه مقصودش این بود که بیاد تحدید کند محدود کند چرا؟ تعداد زن رو ولی خب از این آیه یک معنی تبعی دیگه هم مقصود هست و اون چه و اون چی هست مباح بودن ازدواج مباح بودن <coughs> و اما المقصود التبعی فهو اباحه الزواج اما مقصد طبعی از معنای که مقصود طبعی, هست هو اباحت الزواج اونجا هست مباح بودن ازدواج هست و قادر بله فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع خب نه این چون با توجه به سبب نزولش یعنی در واقع یک محضور یک چیزی رو میخواد محدود کنه زنان بیشماری رو میگرفتند میخواد اونو محدود بکنه میگه اگر میگیری بگیرید ولی دو تا سه تا نهایتش چهار تا زن گرفتن زن گرفتن علما با توجه به حالات مختلف افراد احکام مختلفی رو ارائه دادند و اما المقصود التبعی فهو اباحت الزواج میبینی برای یکی واجبه بله برای یکی فرضه برای یکی اصلا جایز نیست برای یکی مستحبه برای یکی مکروهه برید بررسی کنید خودتون دیگه و اما المقصود التبعی فهو اباحه الزواج اما مقصد تبعی از این مباح بودن ازدواج بوده است و قد ذکر ذلك على سبیل التبعی اما این بر سبیل تبع ذکر شده است ليتوصل, ليتوصل به إلى إفادة المعنى المقصود اصالتا تا رسیده بشود به وسیله آن به معنایی که اصالتا در قصد بوده است و یلاحظو ان اکثر نصوص التشريع في القرآن سنتی تدل على به بطريق عبارت الناس میگه قابل ملاحظه است اکثر نصوص قانونگذار در قرآن و سنت دلالت بر احکام میکنن به طریقه عبارت النص به طریقه چه؟ عبارت النص مثل قوله تعالی مانند این آیه کریمه اوفو بالعقود وفای به عقدها کنید اون قراردادهایی که بسید به اونا چکار کنید؟ وفا کنید این هم معنای عبارتش هست دیگه عبارت النسش هست و قوله البیعان بالخیار ما لم يتفرقا خریدار و فروشنده اختیار دارند مادامی که از همدیگر جدا نشدن یعنی فسخ کنن معاملشونو یا قطعیش کنند و یلاحظو خب ودلالة العبارة تفيد الحكم قطعا إذا تجردت عن العوارض الخارجية عن النص دلالة عبارت دلالتی که به شیوه عبارت النص هست حکم و افاده حکم رو میکند حکم رو میرساند به شکل قطعی زمانی که خالی باشد از عوارض که خارج از نس هستند مثل اومدن خاص بر یا قید بر اون فان كانت من قبیل العام الذي دخله التخصیص اگر از نوع عام بود اگر از نوع چی بود که خاص برش وارد شده بود دلیلی دیگر اومده بود اونو خاص گردانیده بود اون موقع این یکی از عوارض خارجی است این یکی از عوارض چه هست خارجی هست اون موقع میگه دلالتش دیگه قطعی نیست کانت دلالت ظنیتا لا قطعیتا اون موقع دلالت دیگه میشه زنی قطعی دیگه نیست پس دلالت عبارت قطعی است مگر اینکه آرزه ای بیاد اون موقع زنی و دلالت میشه چی میشه پس طریقه دلالت نص بر حکم به چهار شکل بود یک عبارت نص دو اشارت النص اشارت النص حالا چه هست عبارت رو فهمیدیم همون معنایی که متبادر بود به چی؟ به ذهن اون عبارت نص بود اون چی بود؟ دلالتی بود که عبارت النص بهش میگفتند اما اشارت النص هست هي دلالة الكلام على معنى غیر مقصود اصالة ولا تبعا میگه اشارت النص دلالت کلام بر معنایی که مقصود نبوده است نه اصالتا و نه طبعا دلالت کلام بر معنایی که نه اصالتا مقصود بوده است و نه تبعا ولكنه لازم للمعنى الذي سيق الكلام لإفادته ولكن لازم هست اون دلالت بر معنایی که کلام برای رسوندن اون معنا سوق داده شده است کلام سوق داده شده است تا اون معنا رو چکار بکند؟ برساند ای المعنا المتبادر من الفاظه یعنی معنایی که تبادر میکند از الفاظ اون کلام از چه اون کلام؟ از الفاظش در عبارت النص اون فهمش فورا به ذهن میومد در عبارت النص فهم اون عبارت فورا به چی می به ذهن میومد اینجا این اشارت النص معنایی است که از الفاظ اون نص در ذهن میاد و تكون دلالة النص بالاشارتی لا بالعبارة على معنى غير مقصود من السياق وليس مرادا به مباشرة وإنما هو معنى التزامي لازم للحكم الأصلي المفهوم لأول وهلة من النص بله دقت داشته باشید ميجي وتكون دلالة النص بالاشارة لا بالعبارة على معنى غير مقصود من السياق وليس مرادا به مباشرة و می باشد دلالت النص با اشاره نبا عبارت بر معنایی که اون معنا از سیاق مقصود نبوده است و همچنین مباشرتا اون معنا هدف نبوده است مقصود نبوده است و انما هو معنا التزامی بلکه یک معنایی هست لازمی انما هو معنا التزامی لازم للحكم الاصلی بلکه یک معنایی است که خودش چی میشه ملتزم میشه ناچارن میاد لازمی هست برای اون حکم برای حکم اصلی المفهوم لأول وهلت من النص که اون معنا فهمیده میشه در وهله اول از نص اون معنا فهمیده میشه در وهله اول از از نص مثاله با مثال میاره بهتر است احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم حلال شده است برای شما شب روزه حلال شده است برای شما شب روزه نزدیکی کردن به همسرانتان حلال شده است برای شما شب روزه نزدیکی کردن به همسرانتان خب این با عبارتش به ما چی میگه با عبارت نس میگه یدل به عبارتی على اباحت الوقاعی فی کل اجزاء اللیل الى طلوع الفجر با عبارتش میگه دلالت میکند بر مباح بودن نزدیکی با همسر در تمام قسمت های شب تا طلوع فجر این اون معنایی که عبارت نصب به ما میگه تو همین چیز رو دیگه صراحتا میگه احل لکم لیلة الصیام الرفث الى نسائكم اما به طریق اشاره چه فهمیده میشه از این و یفهم منه به طریق الاشاره اباحه الاصباح جنبا في حاله الصوم میگه فهمیده میشود از این آیه به طریقه اشاره از این آیه فهمیده میشه مباح بودن صبح کردن در حالت جنوبی زمانی که انسان روزه است یعنی آقا اگر جنوب بود و از آن صبح گفته شد مشکلی ندارد اگر جنوب بود چرا؟ لأن اباحة الوقای الى طلوع الفجر میگه چون برای اینکه مباح بودن نزدیکی تا طلوع فجر یستلزم ان یطلع علیه الفجر و هو جنوب این معنی برش لازم میشه که فجر طلوع کند در حالی که جنوب است این معنی به شکل الزام بر شخص میاد دیگه موقعی که تا آخرین دقایق طلوع فجر برایش جائز باشد پس این معنا به الزام می آید که فجر بدهد و چی باشد جنوب باشد و هذا المعنا غیر مقصود به سیاق ولی این معنا ولی این معنا در قصد نبوده است با سیاق این آیه ولكنه لازم للمعنى المقصود منه اما لازم هست بر برای معنایی که اون معنا قصد بوده است اون معنا چی بوده است؟ یعنی این استلزام میشه بر اون معنا اون معنا که وجود داره لازم این معنا هم پیش میاد دیگه این معنا هم پیش میاد و قوله تعالی وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف و بر مولود لهوس مولود لهو کیه دیگه پدر اونی که مولود مال اوست این لهو یعنی برای اوست و بر پدر است رزقهن روزی آنان و کسوتهن و پوشاکشان بالمعروف بر اساس عرف يدل بعبارته على وجوب نفقة الوالدات المرضعات وكسوتهن على الوالد دون الأم این آیه با عبارتش دلالت بر واجب بودن نفقه مادرانی میکند که شیر میدهند و همچنین پوشاکشان وجوب واجب از بر بر پدر نمادر. این معنایی بود که عبارتش به ما میگه و یلزم منه ان الوالد لا یشارکه احد فی الانفاق على اولاده و از این معنا این معنا لازم است که والد کسی دیگر در نفقه دادن بر فرزندان شریک او نیست فقط خودش هست که فرزندان رو با چکار کنه خرج بده لان النسب مختص به چرا؟ چون نسب مختص به پدر است در قرآن اومده بود و علی المولود لهو این لام اختصاصی بر کسی که مولود لهو برای اوست المولود لهو مولود مال اونه داره اختصاصش میده که به پدر لام خب میگه و یلزم منه ایضا ان للوالدی خب این ادامه شه و یلزم منه ایزن ان للوالد عند الحاجة ان يتملك من مال ابنه ما يسد به حاجته و الزامی میشه از اون همچنین این معنا که پدر را هست یا پدر اختیار دارد هنگام نیاز که مالک شود از مال پسرش به اندازه صد حاجتش به اندازه صد نیازش لأن ولده له زیرا ولد مال کیه؟ مال پدر است فمال ولده له پس در نتیجه مال ولد هم مال پدر است لأن المولود نسب لأبیه زیرا که مولود نسب که هست پدر است به حرف لام الذي يفيد الاختصاص با دلالت حرف لامی که اختصاص رو میرساند این لامی که اومده لهو در عربی این لام معناش اختصاص هست و بر مولود لهو اونی که مولود مال او هست داره مولود رو اختصاص میده به کی؟ به پدر و یعیده الاختصاص الصريح الوارد في الحديث النبوي وتعيد ميكوناد همین رو همین معنا رو اون اختصاص سریحی که در حدیث نبوی هم اومده است انت و مالک لابیک تو و مالت مال پدرت هستید آه؟ تو و پدرت مالکی هستید مال پدرت تو و مالت مال پدرت هستید و هذا علت احنافی رو فقها کلا اختلاف نظر دارند که بعضی میگن اینجوری نیست که تمام اموال پسر مالکی باشه مال پدر باشه و بعضی میگن نه دیگه مال پدره و هذا على سبيل الادب لكن الملك مستقل واجه همین نظر احناف و آورده و این بر سبیل میگه ادب است اما ملک مستقل است خب پس این معناهایی هستن که لازما پیش میان این معناهای لازمی رو همون اشارت النفس میگن همون بهشون چی میگن و یلزم من همچنین لازمی میشه از این كذلك عدم جواز استعجار الام على الارضاء في حالة قیام زوجیه همچنین میگه لازمی میشه از این آیه عدم جائز بودن اجاره گرفتن مادر بر شیر دادن فرزند در, در حالتی که هنوز ازدواج قائم هست هنوز شوهر و زن با همدیگر زندگی میکنند ها میگه در این حالت جایز نیست که مادر بر شیر دادن اون فرزند اجاره گرفته بشه لان الله تعالی جعل النفقه لها عليه باعتبار عمل الارضاء میگه به خاطر زیرا که الله متعال قرار داده است نفقه را برای مادر به خاطر اینکه مادر بیاد فرزند و شیر بده به خاطر این نفقه شوهر شوهر چکار کرده واجب قرار داده والوالدات يرضعن اولادهن حولین کاملین مادران شیر میدهند فرزندانشان را دو سال کامل و هناك معنا آخر لازم یک معنای لازمی دیگه هم اینجا وجود داره و هو ان الولد يكون قرشیا اذا كان كان ابوه قرشیا معنای دیگر این است که فرزند قریشی خواهد بود زمانی که پدر هم از قریش باشد از قبیله قریش باشد لا امونه مادرش کف ان للزواج من القرشیتی در نتیجه اون فرزند در ازدواج هم کف قریشی خواهد بود اگر پدرش چی باشه قریشی بوده باشد و این کانت امه من غیر قریش اگر چه که مادرش قریشی نبوده باشد و مثال آخر مثالی دیگر قوله سبحانه وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حملش و از شیر گرفتنش سی ماه هستند یعنی مدتی که نوزاد در شکم مادر هست و شیر میخورد جمعشون چند ماه هستند سی ماه خب یدلو به على بيان فضل الأم يدل این يرو رو میگه على بيان فضل الام على الولد دلالت میکند با عبارتش بر فضیلتی که مادر بر فرزند دارد فضیلتی که مادر دارد لأن سیاق يدل عليه میگه زیرا سیاق دلالت بر این میکند و یلزم منه بالاشاره و الزامی هست اشارتا ان اقل مدت الحمل ستت اشهر اشارتا دلالت بر این میکند که کمترین مدت حمل شش ماه هست چرا؟ خب 24 ماه میگیریم به زمانی که شیر میخوره دیگه اومده بود دو سال کامل در آیاتی دیگه شدن 24 ماه چند ماه دیگه میمونه تا سی ماه بشن 6 ماه دیگه ها بله. پس میگه اشارتا این آیه دلالت بر این میکنه کمترین مدت حمل چند ماهه 6 ماه چون گفته بود حمل و فصال سی هم. جای دیگه گفته مدت شیر خوردن دو ساله یعنی 24 ماه 24 ماهو که تموم کنیم چند تا دیگه میمونه که سی تا بشن 6 ماه دیگه لذا میگن اشارتا این آیه به ما میگه که کمترین مدت حمل 6 ماه است لان مدت الفصال آمانی به قولی تعالی زیرا مدت جدا کردن از شیر گرفتن فرزند از شیر دو ماه هست الله متعال میگه و فصاله فی عامه جدا کردنش از شیر دوسوا على جيس فيبقى للحمل ستة أشهر من مجموع المدة ثلاثين شهرا در نتیجه شیش ماه باقی میمونه برای حمل از مجموع سی ماه و مثال رابع مثالی چهارم قوله سبحانه این قول سبحانه الله سبحانه و شاورهم فی الامر مشوره بده آنان را در امر و قوله تعالی فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون از اهل ذکر بپرسید اگر نمیدانید جای گیر کردید در مسائل دین از علماء بپرسید يدل كل منهما بطريق الإشارة على وجوب إيجاد فئة المستشارین و اهل الذکر فی الامه میگه دلالت میکند این آیه با طریق اشاره یا اشارتا بر واجب بودن ایجاد کردن گروهی که با اونا چه گرفته بشه مشورت و همچنین بر وجود داشتن اهل ذکر در أمتي وإذا تعارضت دلالة العبارة حالا یک نقطه رو میگه حالا که عبارت النص توضیح داد و همچنین اشارت النص را نقطه ای میخواهد بگوید در زمان تعارض چیکار کنیم ما یک معنی رو با عبارت میفهمیم یک معنی الزامی هست آه؟ اشارتا از نفس فهمیده میشه و بین این معنایی که عبارتا میفهمیم و اون معنای اشارتا تعارض وجود داره میگه چیکار کنیم و اذا تعارضت دلالت العبارت و دلالت الاشارت قدم الحكم الثابت بالعبارت على الحكم الثابت بالاشاره زمانی که تعارض داشت دلالت عبارت و دلالت اشارت مقدم می شود حکمی که ثابت شده است با عبارت و حکمی که ثابت شده است با اشارت لأن الاقو اول اقوى زیرا که اولی تر است که تقدیم وجوب القصاص على القاتل عمدا فی آیت کتب علیکم القصاص مانند مقدم کردن واجب شدن قصاص بر قاتلی که عمدن کشته است در این آیه فرض هست بر شما قصاص نوشته شده است بر شما چی؟ قصاص على ترک القصاص اکتفاء بالجزاء الاخروی المفهوم بالاشاره من آیه اخرى این حکم مقدم هست بر ترک کردن قصاص که اکتفا بشه بر اون جزایی که در آخرت قاتل داره این فهمیده میشه اشارتا از این آیه او جهنم خالدا فیها جزای قاتل جهنم است همیشه در آن است اشارتا از این آیه اینجوری فهمیده میشه که گذاشته بشه قاتل برای روز قیامت گذاشته بشه برای کی؟ ولی این اشارتا فهمیده میشه میگه اگر این اشارتن با اونی که عبارتا معنیش این بود که قصاص بگیرید در تعارض میشن در چی میشن؟ ولی معنای اونی که عبارت النصب ما میگه قصاص قصاص بشه اون اولا هست اون چی هست؟ مقدم هست و دلالت الاشارتی که دلالت عبارتی تفید القطع الا اذا وجد صارف للحکم من القطع الى الظن دلالت اشارت مانند دلالت عبارت قطعیت رو میرساند مگر زمانی که صارفی وجود داشته باشد که اونو از قطعیت به ذنیت برسونه بله اجماع العلماء على ان الولد یتبع الأمة فی الرق الحریت مانند دقت داشته باشید اجماع علما بر این چیز که فرزند پیرو مادر است در برده بودن و در آزاد بودن یعنی اگر مادرش برده بود فرزندش برده است آزاد بود آزاد است على الرغم من تبعیت الولد للوالد فی آیتی برخلاف پیرو بودن فرزند پدر را در این آیه و على المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف بر مولود لهوست بر پدر است روزی دادن آنان و پوشاک دادنشان به معروف خب این آیه پسر رو اختصاص به کی میده به پدر میده <coughs> بله و تکون هذه الآیه مخصصه بالاجماع میگه این آیه خاص شده است با چی با اجماع یعنی پسر مال پدر است ولی در اون احکامات خاص شده در اون احکامات چی شده؟ در حریت و رقیت به وسیله اجماع این آیه چی شده؟ خاص شده یعنی در حریت تابع پدر نیست خاص شده بله تا اینجا کار چند دقیقه طول کشید به گمانها؟ بله. کافیست